Yəni, asuda vaxtım çox olmur. Digər cavablara isə azca nəzər yetirmişəm. Və xülasə, qardaşlarımın xaşini nəzərə alaraq bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Əvvəla onu deyim ki, mən bu insanın halına çox təəccüb edirəm onun danışığı və hazırladığı dərsi vaxt uzatmadan və söz oyunundan başqa bir şey deyil. Mən onun necə söz oyunu oynadığını inşallah bu qısa vaxt ərzində sizə açıqlayacam. Elə bir söz oyunu ki, bu oyunu onun özünə qarşı da etmək olar. Elə onun öz metodu ilə. Və mən bunu edəcəm də məhz haqqı bəyan etmək niyyəti ilə. İlk növbədə bir neçə şeyə diqqət yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, onun mənə qarşı hazırladığı və Əbu Zeyd kimdir adlı dərsi 1 saat 29 dəqiqə, yəni təxmini 1 saat yarım davam edir. İlk baxışdan bu dinləyicidə başqa cür təsərrüat yaradır. Yəni, dinləyici zənn edir ki, bu insan saat yarımlıq geniş vaxt çərçivəsində mənə çoxsaylı və elmi rəddiyələr vermişdi. Bu da dinləyicini psixoloji cəhətdən ələ almağa hesablanmış bir variantdır. Həqiqət isə bunun tam əksinədir. Yəni, demək olar ki, bir saat 29 dəqiqənin 25 dəqiqəsi girişdir. Qalan vaxt içərisində də söhbəti uzadaraq manevrlər etmiş Və bu geniş vaxt çərçivəsində mövzu ilə yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi olmayan və ümumiyyətlə heç bir əhəmiyyət daşımayan bir neçə məsələyə toxunmuşdu. Fəqət bir neçə məsələyə. Ümumiyyətlə, bu şəxs mənim risaləmdə, mənim dərslərimdə, şiyələrə ünvanladığım sualların heç birisinə toxunmamış və məsələyə heç bir adiyyəti olmayan məsələyə heç bir adiyyəti olmayan şeylərdən danışmışdı. Bu da insanların fikrini əsas məsələlərdən yayındırmağa hesablanmış bir oyundur. Deməli, bu insan iddia edir ki, mən yalancıyam. Görək o özü bu yalan iddiası ilə yalancı çıxır ya yox. İndi baxaq. Deyir ki, Yunus İbn Süleymanın vaqifi olmasını hardan götürmüsən? Mənim cavabım, bəli, bu ola bilsin mənim sadəcə olaraq ləfsi xətamdır. Yəni, bunda qəribsənəcək heç bir şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa heç bir bəşər xətasız deyil və mən də bəşərəm, mən də xəta edə bilərəm. Bu sadəcə olaraq dil xətasıdır və bunun söhbətin məğzində heç bir önəmi yoxdur. Yəni, çünki 12 xəlifə və 12 xəlifə barəsində olan moizə bir şiyə ilə olan söhbətimdən götürülüb. Bu söhbəti də mən hifsimdən, yəni əzbərimdən edirəm. Yəni, bu söhbəti mən edəndə hifsimdən etmişəm. Yəni, bir konspektdən, konspekt tutub bir vərəkdən oxumamışam. Bu söhbəti mən hifsimdən, əzbərimdən etmişəm. Və bu cür söhbətlərdə dil xətası adi bir şeydir. Yəni, olmasın Yunus ibn Süleyman, olsun Yunus ibn Abdullah və ya olsun Yunus ibn Abdurrahman və ya olsun Yunus ibn Bəhmən və ya digər bir şiyə rafisi. Yəni, burada məqsəd Yunus ibn Süleymanın kimliyi deyil. Yəni, burada söhbət Yunus İbni Süleymandan gedmir. Heç söhbət onun üzərində də qurulmuyub. Məqsəd şiəlikdə bu cür 5 imamçı, 7 imamçı, 6 imamçı şəxslərin olmasından gedir. Bəli, həqiqətdə budur. İslamın ilkin çağlarında hər kəs, hətta şiələr özləri belə 12 imamçılıq əqidəsindən bir xəbər idilər. Ümumiyyətlə, belə bir əqidə yox idi. Ona görə də hər imam vəfat edəndən sonra şiyələr cürbəcür etiqadlara bölünür və hər firqə özü üçün imamlar təyin edirdi. Sual, nə üçün Zeydilər bir kənara, İsmaililər başqa bir kənara çəkildi? Vaqiflər, əftahilər, nəvusilər hardan çıxdı? İmamlar onlara, yəni dırnaq arası öz şiyələrinə dinin üsulunu, yəni imaməti öyrətməmişdilər ki, imam öləndən sonra onlar bu cür firqələrə bölündülər. Yəni onlara 12 imamçılıq əqidəsindən dəst keçməmişdilər. Sual, Zeyd ibn Əli, Zeyd ibn Ali, yəni Zeyd ibn Ali, Ali Zeynul Abidin. Zeyd ibn Ali öz qardaşı Muhammed Baqirin imamətini qəbul edirdi ya yox? Zeyd ibn Ali də 12 imam əqidəsində idi ya yox? Atası Zeynul Abidin, oğlu Zeydə bu əqidəni, yəni sizə görə dinin əsası olan bu imaməti öyrətmişdi ya yox? Yəni sən bu məsələlərə aydınlıq gətir. Deyir ki, vaqiflər, nəvusilər və s şiə sayılmır. Və sonra da özü təsdiqləyir ki, şiə alimi Növbəxtinin Firaqu Şiə adlı kitabı var. Sən özün özünü təkzib etdin. Bax, yalanın böyüyü elə budur. Firaqu Şiə nə deməkdir? Yəni, şiə firqələri. Yəni, şiə firqələrindən bəhs eləyən bir kitabdır. Yaxşı, vaqiflərin, nəvusilərin, və qeyrlərinin Firaqu Şia adlı kitabın içərisində nə yeri var? Əgər onlar Şiə firqəsi deyilsə, onlar Şiə sayılmırdılarsa, onların, imamların yanında nə işləri var idi? Hə, deyə bilərsən ki, biz cəfərlər onları Şiyədən saymırıq. Eyb etməz. Problem yoxdur. Zeydilər də siz Cəfərləri şiədən saymır. Sonra bu insan öz aləmində mənim ikinci yalanımı üzə çıxarıb və deyir ki, vaqiflər 6 yox, 7 imamçı sayılır. Abu Zeyd isə deyir ki, vaqiflər 6 imamçıdır. Allahu akbar kəbiran. Yəni bu insanın oyununa fikir verin. Yəni ruslar demişkən Bu iqra slov. Yəni söz oyunundan başqa bir şey deyil. Bəli, ola bilər söhbət əsnasında 7 yox 6 demişəm. Hə. Sonra yəni nəsə dəyişdi. İstəyir lap 6 yox 9 imamçı olsun. İstəyir 4 imamçı olsun. Axır ki 12 imamçı deyil. Sən bundan danış. Yəni bu insanın bu cür danışığı yəni mənə bir müstəntiqin cinayətkara verdiyi sualı xatırlatdı. Deməli müstəntiq bir qadını suda boğub öldürən cinayətkardan soruşur ki, o qadını boğanda o boğduğun su hansı ki onu suda boğdun, o su isti deyə yox. Subhanallah. Yəni nə fərq var? İsti ya soyuq? Əsas odur ki, onu suda boğub. Və bu insanın bu cür danışması mənə başqa bir şeyi də xatırladır. Deməli, bir tamaşada qoca qardan soruşurlar ki, sən oğlanla qızı bir yerdə görmüsən? O da cavabında deyir ki, bəli görmüşəm. Amma bilmirəm, pəncərədən gördüm, yoxsa fortuskadan. Subhanallah, yəni nə fərqi var? Əsas odur ki, görmüsən. Bax, bu insanın halı da eyni ilə bu cürdür. Yəni, güya ki, bu şəxs öz aləmində dəqiqliyi sevir. Amma əslində bu dəqiqlik yox, bu aktyorluqdur. Və yanında oturanlara deyir ki, Əbu Zeydə, Əbu Zeydə barmaq hesabı hesablamağı öyrədin. Yəni, İmam Musa-i Kazım 6-cı imamdır, yoxsam 7-ci. Əbu Zeydə barmaq hesabı öyrədin. Birincisi, aktyorluq eləmə. Yəni, biz sənin kimlərini çox görmüşük. Hörmətli dinləyici, əziz qardaşlarım, bu an kimin əlinin altında mənim Səqələyin adlı risaləm varsa, risalənin 45-ci səhifəsini açsın və vaqifi olan şiyələr bölümünü oxusun. Deməli, vaqiflər kimlərdir? Mən həmin yerdə yazıram. Yəni, öz risaləmdə özüm yazmışam. Bunlar, yəni vaqiflər, Musa Əl-Kazimin, fikir ver, Musa Əl-Kazimin, Musa Əl-Kazim neçənci imamdır? Şiyə məsədinə görə, 7-ci imam. Görün nə yazıram. Bunlar, yəni vaqiflər, Musa Əl-Kazimin imaməti üzərində duran və sonraki imamların imamətini qəbul etməyənlərdir. Hə, haradadır Abu Zeydin yalanı? Əgər sən mənim söhbət əsnasında bir rəqəm səhvi olaraq etdiyim ləfsi xətanı Əbu Zeydin yalanı adlandırır və yanında oturanlara bu cür təqdim edirsənsə, o zaman bu da sənin xətan və daha doğrusu sənin öz dininlə desəm, sənin öz yalanındır. Çünki sən iddia etmisən ki, mən vaqiflərin yeddi imamçı olduqlarını bilmirəm. Bu da sənin yalanın və mənə qarşı olan iftirandır. İndi risaləmi əlvə al, biraz da gözlərini yaxşıca aç və 45-ci səhifəni oxu və bir daha aktyorluq etmək istəsən, aktyorluq etməmişdən qabaq biraz otur fikirləş. Sonra bu insan iddia edir ki, mən şiə məzhəbinin çox saylı rəvayətlərinin məhz bu cür ravilər vasitəsilə nəql edildiyini iddia etməyimlə başqa bir yalana imza atmışam. Bəli, bu yalan yox, həqiqətdir. Və bu cür rəvayətlər şiə kitablarında yüzlərlədir. Nəinki yüzlərlə, hətta minlərlədir. Bunu sənin bilməməyin, sənin cahilliyin, bilib gizlətməyin isə sənin yalanın və hiləndir. Bu da sənin növbəti yalanın. İndi isə dinlə. Təkcə vaqiflərdən rəvayət olunmuş şiyə hədislərinin sayı 2000-dən çoxdur. Subhanallah. Məsələn, Zura İbn Muhammed Əl-Xadrami adında vaqifi ravinin rəvayət etdiyi hədislər 292-dir. Osman İbn İsa adında olan Vaqifi Şiyə ravisinin tək bu ravinin rəvayət etdiyi hədislərin sayı 700-dən artıqdır. Əftahi olan, əftahi olan və ya fəthi olan ravilərdən isə təxmini 5000-ə yaxın hədis nəql olunub Şiyə kitablarında. Yəni hələ mən bura Nəvusilərin, Zeydilərin və qeyrilərinin rəvayətlərini qatmıram. Bütün bunlarla birlikdə azı 10 min hədis eləyir. Səncə bu az rəqəmdir? Yəni, demək istədiyim nədir? Deyirsiniz ki, biz dinimizi əhl-i beytdən götürmüşük. Yəni, başa düşmədim. Əhl-i beytdən, yoxsa kafirlərdən? Axı sizə görə 12 imamçı olmayan hər kəs kafir sayılır. Hə, ola bilər. Bu etiqadınızı da təqiyyə pərdəsi altında gizlədirsiniz. Eyb etməz. Amma sizin kitablarınızı oxuyan və alimlərinizin sözlərindən xəbərdar olan hər kəs bilir ki, bu belədir. Necə olur ki, kafirlərdən din götürmüsünüz? Başqa vaxt iddia edirsiniz ki, dini qorumaq üçün imama ehtiyac var. Çünki imamlar məsumdur və din məsumdan götürülməlidir. Hardadır boş iddialar və hardadır reallıq? Məgər vaqiflər məsumdur? yoxsa fəthilər? Sən bu şeylərdən danış. Sonra görün, bu insan nə deyir? Bu insan deyir ki, Abu Zeyd deyir ki, belə ravilər yüzlərlədir. Və bütün bunların hamısını Səqəleyl Risaləmdə yazmışam. Yəni, bu insan deyir ki, mənim adımdan Abu Zeyd həmin o 12 xəlifə ilə əlaqəli 10 dəqiqəlik söhbətində belə bir ifadə işlədib. Yəni mən demişəm ki, belə ravilər yüzlərlədir və bütün bunların hamısı Səqələyin risaləmdə var. Və sonra deyir ki, bu balaca risalədə yüzlərlə ravi barədə məlumat necə ola bilər? Necə ola bilər ki, yüzlərlə ravi bu kiçik risaləyə sığa bilər? Deməli, bu da onun, yəni mənim növbəti yalanım. Subhanallah, yəni ümumiyyətlə mən aktyorluq görmüşdüm. Yəni, daha beləsini də yox. Mən bütün bunların hamısını, yəni mən bütün bunların hamısı Risaləmdə var deyəndə, yəni vaqiflər, nəvusilər, əftahilər barədə olan məlumatı nəzərdə tuturdum. Bunu mənim səs yazımı dinləyən 5 yaşlı uşaq da danışığımdan başa düşə bilər. Hə, bu yerdə onu da deyim ki, bu da sənin növbəti yalanın. Bu da sənin növbəti yalanın. Çünki mənim orada məqsədim o deyil. Yəni, bunu dinləyən hər kəs bilər. İndi bilmirəm, bu artıq sənin neçənci yalanın və neçənci hiylən oldu. Keçək, növbəti oyun var. Deyirsən ki, Abu Zeyd Şeyx Qumminin Fərq Beynəl Firaq adlı kitabının olduğunu deyir və bu da onun yeni bir icadı və yalanıdır. Deməli, bu insan özü özlüyündə sevinib ki, yeni bir yalan ortaya çıxarıb. Yox. Yəni, təəssüflər olsun ki, yenə də tutmadı. Çünki mən orada yalan danışmamışam. Sadəcə olaraq ləfsi xəta etmişəm. Yəni, əslində fərq beynəl firaq bu kitab əhl-i sünnə aliminin kitabıdır. Və Şeyx Qumminin kitabının adı isə Əl-Məqalət vəl-Firaqdır. Yəni, əslində Şeyx Qumminin belə bir kitabı var. Və mənim qəsdim də bu olub. Fəqət ad oxşadığına görə fərq beynəl firaq, əl-məqalət vəl-firaq. Yəni, mənim qəstim Novbəxtinin Firaq-ı Şia adlı kitabı ilə yanaşı Şeyx Qumminin Əl-Məqalət vəl-Firaq adlı kitabını qeyd etmək olub. Bunu ispat üçün bir kəlmə. Zəhmət olmasa, Səqələyn adlı risaləmə at, Və 46-cı səhifədə, ikinci abzasda, Qumminin bu kitabının adını, yəni Əl-Məqalət vəl-Firaq adlı kitabı, Növbəxtinin Firaq-ı Şia adlı kitabını yanında oxu. Yəni, mən bunu Səqələyn Rısaləmdə Növbəxtinin Firaq-ı Şia adlı kitabını yanında yazmışam. Qumminin Məqalət vəl-Firaq adlı kitabı 46-cı səhifədə. Deməli sən bu yerdə də Əbu Zeyd yalançıdır deməklə özün yalançı çıxdın. <coughs> Elə sənin metodunla sənə qarşı oyun oynamaq da olar. Məsələn, sən söhbət əsnasında deyirsən ki, Sahihut Tirmizi. Sahihut Tirmizi. Bu da sənin xətan. Yəni sənin variantınla getsən, Mən də belə deyirəm. Bu da sənin xətan və sənin yalanın. Çünki əhl-i sünnədə belə bir kitab yoxdur. Sünən Tirmizidir. Çünki Səhih-ü Tirmizi ola bilməz. Əhl-i sünnədə bu altı kitab sənin dediyin kimi altı səhih deyil. Qutubu Sittə fəqət altı kitabdır. Bizdə belə deyilir, Səhiheyn iki səhih, yəni Buxar və Muslim. Amma Nəsai, İbn-i Məcə, Əbu Davud və Tirmizi bunların kitabları sünən gedir. Səhih yox. Bu xətavı da qeyd eləyirəm ki, başqa dərslərində bu xətanı etməyəsən. Yəni, əslində bu sənin ləfsi bir xətandır. Mən bilirəm, burada bir problem yoxdur. Mən bunu etdim sənin metodunla. Sonra bu insan deyir ki, Yalan bizim adətimiz deyil. Bax, bu sözün lap təəccüblüdür. Çünki bu sözün özü ən böyük yalandır. Yəni, onun sözünü bir daha təkrar edirəm. Deyir ki, yalan biz şiyələrin adəti deyil. Subhanallah, təqiyyəni yəni özü üçün din edən bir məzhəbin nümayəndəsi bu sözü necə dilinə gətirir? Təqiyyə siz şiyələrin dininin əsasıdır. Siz yalanı dinin əsasına çevirib, dininizi bu yalan üzərində qurmusunuz. Necə ki, Kuleyni, Kitab-ül Kafidə, Muhammed Baqirdən rəvayət edir ki, güya Muhammed Baqir deyib, deyib ki, təqiyyə mənim və ata babalarımın dinidir. Və təqiyyəsi olmayanın dini, imanı da yoxdur. Hədisə fikir verin. Təqiyyə nə vaxtdan din və iman olub? Təqiyyə nə vaxtdan əhl-i beytin dini olub? Kitabul Kafi 2-ci cild 219-cu səhifə. Birdən çaşıb deyərsən ki, bu hədis zəif deyil, səhih deyil, demə. Çünki sənin şeyxin məclisi Miratul Uqul adlı kitabında 9-cu cild 179-cu səhifədə bu hədisi səhiləşdirib. Həmçinin Behbudi, o da Səhihul Kafidə bu hədisi səhiləşdirib. Necə ki, siz İmam Cəfərin adından hədis nəql edirsiniz. İmam Cəfərin adından hədis nəql edirsiniz. Allah qatında Allaha təqiyyədən daha sevimli bir əməl yoxdur. Allah qatında Allaha təqiyyədən daha sevimli bir əməl yoxdur. Yenə də Kitabul Kafidə ikinci cildədir. Bu hədisi də Behbudi məclisi səhiləşdirib. Necə ki, sənin Şeyxin Şeyx Saduq Etiqad adlı kitabında deyir ki, təqiyyəni tərk eləyən, namazı tərk eləyənlə eyni səviyyədədir. Sən bu şeydən danış. Bir də ki, qardaşlarım mənə dedi ki, bu insan məni düzgün salavat deməməkdə ittiham edib. Yəni, düzünü desəm, mən bu söhbətini dinləməmişəm. Və əslində dinləməyə lüzum da görmürəm. Yəni, özü cəmaata nəsiyyət etdiyi halda, özü dəfələrlə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin adını çəkərkən, salavat gətirmədən sadəcə olaraq Rasulullah salavatullah deyir. Bu həm onun, həm də digər həmkarlarının adətidir. Onlar daima belə eləyirlər. Necə ki, Allah subhan subhanahu ta'ala belələri barədə buyurur, Yə yuhəlləzinə əmənu Düzdür, mən bilmirəm bu ayə buna aiddir ya yox. Çünki ayə iman əhlinə xitab edir və mənim etiqadıma görə Allah Rasulundan əshabını söyən iman əhli deyil. Hər bir halda Allah Azza və Cəllə buyurur, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, limə təqulunə mə lə təfhəlun. Ey iman gətirənlər, etməyəcəyiniz şeyləri niyə deyirsiniz? Özü etmir, dəfələrlə dinləmişəm. Həm bunun dilindən, həm başqalarının, demək olar hamısının. Peyğəmbər salavatullah, Peyğəmbər salavatullah. Ancaq özü əhl-i sünnəni düzgün Peyğəmbərə salavat gətirməməkdə iddiam deyir. Xulasə, demək istədiyim nədir? Yəni, bu insanın dedikləri söz oyunundan başqa bir şey deyil. Yəni, belə danışansansa, danış əsas, danış əsas məsələlərdən. Yoxsa, nə bilim, vaqiflər yeddi imamçıdır, Abu Zeyd qayıdıb deyib ki, 6 imamçı, ha, qoy olsun 9 imamçı. Əsas məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, yəni 12 imamçı deyillər. Və sizin nə qədər hədisləriniz bu ravilər tərəfindən nəql edilib və alimləriniz bu ravilərə güvənib, bu ravilərə etimad edib. Yəni, insan özünü bu qədər güldürməz. Danışansansa, danış Quranın tərifindən. Yəni, bundan danış. Nəyi qoyub, nəyi axtarırsan? Risaləmdə yazmışam. Və bu barədə geniş dəstlər də keçmişəm. Şiyə məzhəbinin qaymaqları, bu məzhəbin təməlini atan alimlər, İstər Muhammed İbni Yaqub Əl-Kuleyni olsun, istər Əli İbni İbrahim Əl-Qummi olsun, istər Əhməd İbni Əbi Talib Ət-Tabarsi olsun, istər Muhammed Baqir Əl-Məclisi olsun, istər Əbul Həsən Əl-Amili olsun, istər Adnan Əl-Bəhrani, Yusuf Əl-Bəhrani, Kəmaləddin Meysəm Əl-Bəhrani, istər Nur Tabarsi, istər Sənin şeyxin Şeyx Abbas Qumlu olsun. Hamısı Qur'anın təhrif edildiyi etiqadında olub. Qur'an-ı kərimin təhrif edilməsi etiqadında olub. Sən bundan danış. İnsanların nəzərini başqa məsələlərə yönəltmə. Hansı ki, mətləbə heç bir adiyyəti yoxdur. Əli ibn İbrahim Əl-Qummi sizin məzhəbdə yəni İmamul Müfəssirindir. Və bu alimin işi Quran təfsiridir. Elə təfsirinin müqəddiməsində bu etiqaddan danışır ki, Quranda dəyişilmiş, dəyişdirilmiş, Allahın nazil etdiklərinin əksinə olan yerlər var. Və sonra bir-bir misallarını gətirir. Necə ki, Muhammed Bakir Əl-Məclisi Miratul Uqul 12-ci cild 536-cı səhifədə və bəzi nüsxələrdə var 525-ci səhifədə. Yəni bu nüsxə fərqləri önəmli deyil. Yəni bilən bilir ki, bu dediyim o kitabda var. Məclis deyir ki, deməli 17 min ayə hədisini şərh eləyəndə deyir ki, həqiqətən Qur'anın naqisliyi və dəyişdirildiyi barəsində olan açıq aydın, vadih, açıq aydın, səhih hədislər çoxdur. Səhih hədislər. Və deyir ki, bu barədə olan hədislər hətta mənaca mutavatir dərəcəsindədir. Yəni onların yəni təhrif barədə olan hədislərin hamısını rədd etmək birbaşa bizim məzhəbdə hədislərə olan etimadı aradan qaldırır. Çünki deyir, mənim zənnimcə təhrif barədə olan hədislər imamət barədə olan hədislərdən heç də az deyil. Bəs onlar, yəni şiyələr, imaməti hədislər ilə necə ispat edirlər? Yəni, bu hədislər ilə həmin ravilərdən nəql olunmuş Bu hədislər ilə necə imaməti ispat edirsənsə, həmin hədislərlə də Qur'anın təhrifini ispat etməlisən. Necə ki, Əbul Həsən Əl-Amili Miratul Anvar kitabı 36-cı səhifədə və əlavə olaraq 49, 50, 51-ci səhifələrdə geniş bu barədə danışır və deyir ki, bil ki, inkar olunmaz həqiqətdir ki, mutavatir və digər xəbərlərə əsasən, həqiqətən, Peyğəmbərin vəfatından sonra Quranda dəyişikliklər baş vermişdi. Sahabələr Quranı topladıqdan sonra bir çox kəlməni və bir çox ayələri yox etmişdilər. Adnan Bahran da bunu deyir. Yusuf Bahran da bunu deyir. Ni'mətullah Əl-Cəzair də bunu deyir. Və qeyrləri. Hətta Nuri Əttabarsi bu barədə kitab yazıb. Bu barədə kitab yazıb. Fəslül Xitab Fəslül Xitab adında kitab. Fəslül Xitab fi isbat təhrifi kitab-ı Rabbil Ərbab Qur'anın təhrifi barəsində xüsusi kitab yazıb. Sən bundan danış. Və çox qəribədir, Yəni bu gün bu məsələləri biz deyirik və deyirlər ki, bu alimlərimiz ictihad ediblər. Yəni üzr axtarırlar. Subhanallah. Yəni məgər siz Allah Subhanahu Taala'nın varlığı barəsində münaqişə edəni, Muhammedin sonuncu rəsul olduğunu inkar edəni üzrlü hesab edib, o ictihad edib, xəta edib deyirsiniz? Yəni, məgər dində etiqad edilməsi zəruri olan məsələlərdə içtihat etməyi caiz bilirsiniz? Məgər siz ikinci əmanəti, əhli beyti inkar edəni üzürlü sayırsınız? Maraqlıdır. Bəs nə üçün ondan da böyük olan əmanəti, Qur'anı inkar edən üçün üzür axtarırsınız? <coughs> Şübhəsiz ki, bu etiqad əhl-i sünnə və cəmaya qoraq ittifaqla və icma ilə küfürdür. Necə ki, bunu İbn Qudamə, Qadiyyad, Şeyxülislam İbn Teymiyyə və qeyriləri, yəni əhl-i sünnətin fəqihləri bunu öz kitablarında bəyanlayıblər ki, kim Qurandan bir kəlməni belə, bir ayəni belə inkar etsə və iddia etsə ki, Quranda hər hansı bir dəyişiklik baş verib, o qeyri-şərtsiz bu dindən xaric olur. Bu dindən çıxır. Bu dindən çıxır həmin şəxs o an. Və kim Quran təhrif olunub deyən əhlüsünnət aliminin, bir alimin adını çəkə bilər. Gətirirlər tilavətin nəsxi ilə əlaqəli hədisləri. Bu məsələyə mən toxunmayacam, çünki dərslərimin birində geniş cavab vermişəm. Və Allah razı olsun, Samin qardaş da bu məsələ ilə əlaqəli Zülfüqarla söhbətində kifayət qədər izah edib və toxunub bu məsələyə. Yəni, insaf sahibi hər kəs üçün Samin qardaşın Zülfüqarla olan söhbəti kifayətdir. Bu kifayətdir. Subhanallah. Əgər əgər bu gün bir şiyə ortaya çıxıb iddia etsə ki, sizin alimlərinizdən biri məsələn İmam Şafi və ya İmam Əhməd və ya İbn Teymiyyə və ya müasir alimlərdən deyək Əhməd Şakir və ya Şeyx Fovzan və qeyrisi iddia edib ki, Quran təhrif olunub, vallahi, biz yerimizdə bir an belə oturmarıq. Həmin insanın gözünü çıxararıq ki, gətir, göstər. Həmin insana qarşı biz hər açarıq. Gətir sübut ilə. Biz bugün bunlara sıravi bir alimi yox, məzhəbin təməlini təşkil edən, yəni bu məzhəbin qaymağı sayılan alimləri gətirmişik. Deyirlər ki, hə, nə olsun, alimdir də deyib, ictihad edib, ictihad edib, xəta edib. Allahu akbar. Fikir verin. Başqa vaxt Səqələyin hədisindən danışırlar. Quran və Əhlibeyt. Yəni budurmu? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin bizə əmanət olaraq qoyub getdiyi bu əmanətə qarşı sizin münasibətiniz, laqeyd münasibətiniz. Danışansansa, danış bu məsələlərdən. Sən ondan danış ki, dinin təməlini təşkil eləyən, Qurana dair bir sənədimiz belə yoxdur. Mən Səqələyin Risaləmdə bunu yazmışam. Geniş bir şəkildə. Buna cavab verin. 10 qirayət var. 10 qirayət. Əslində 10 deyil, 20 qirayətdir, tam desəm. No, əsli 10 qirayətdir. Bütün bu qarilər, bu qarilərin raviləri hamısı əhl sünnədir. Yəni, bu ümmət içərisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə əmanət olaraq qoyub getdiyi bu Qur'anı hifz edən Allahın izni ilə əhl-sünnə vəl-cəma olub. Yəni, Quran bizə əhl-sünnətin raviləri, əhl-sünnətin imamları vasitəsilə çatıb. Və bu gün bütün şiyələr Quran qirayətində əhl-sünnətə möhtazdır. Və burada bir neçə sual ortaya çıxır. Çox mühüm suallar. Elə suallar ki, vallahi ağıl sahibi olan insaf sahibi olan her bir şiye bu sualların cevabında mütlək haqqı tapar. Mütləq, istisnasız. Sual budur. İddia edirsiniz ki, şəriyyət məsələlərində məsum olana tabi olunmalıdır. Din onlardan götürülər. Yaxşı, dinin təməli Qur'an. Bu Qur'an bizə Kimlerden gelip? Yani bugün biz Kur'anı hansı qarilərin, hansı ravilərin vasitəsilə götürürük? Muhammed Baqirin, Zeynul Abidinin, yoksa Muhammed Taqi, Musa Kazımın, yoksa İbn Kəsir, Abu Amr, İmam Asim, İmam Kisai, Abu Cafer, Yaqub İbn İshaq, Xələf ibn Hişam və qeyri bu qarilərin vasitəsilə hansılarının vasitəsilə bugün biz Qur'anı götürürük? Təbii ki, bu qarilərin vasitəsilə. Çünki bunlardır qirayət imamları. Ancaq bunlar məsum deyil. Bunlar məsum deyil. Deməli, biz dinin təməli olan Qur'anı məsum olmayanlardan nəql etdik. Və hamısı da əhl-i sünnədir. Yaxşı, deyirsiniz ki, biz dinimizi əhl-i beytdən götürmüşük. Gözəl. Din deyəndə nə nəzərdə tutursan? Mən din deyəndə ilk növbədə Quran nəzərdə tuturam. Bismillah. Gətir əhl-i beyt sənədi ilə. Öz sənədinlə. Əhl-i beytdən nəql olunmuş Quran qirayəti. Gətir görün, dini əhl-i beytdən necə götürmüsən? Necə olur ki, Zurar ibn Əyun kimi raviviz Cafər Sadiqdən minlərlə hədis nəql edə bilir, bir Quran qirayəti nəql edə bilmir? Necə Risaləmdə yazmışam? Bu 10 qirayət 13 sahabədən nəql olub. O sahabələrdən biri Ömər ibn Xattabdır, biri Osmandır və biri də Abu Hureyrədir. Və siz bugün Qur'an qirayətində bunlara möhtazsınız. Necə olur ki, Ömər ibn Xattabdan nəql edilmiş, Osmandan, Əbu Hureyrədən nəql olunmuş, Qur'an qirayətini qəbul edib namazınızda oxuyursunuz, onlardan nəql olunmuş hədisləri inkar edirsiniz. Necə olur? Sual, məgər əhl-i beytdən nəql olunmuş Quran qirayəti yoxdur? Var. Məsələn, Əli ibn Abu Talib, Abdullah ibn Abbas və Hüseyn ibn Alidən. Üçü də Əhl-i Beytdəndir. Bu üçündən də Quran qirayəti nəql olub. Amma əhl-i sünnət sənədi ilə, yəni əhl-i beytdən nəql olunmuş Quran bizdədir, sizdə yox. Siz dinin təməlində bizə möhtaçsınız. Əhl-i beytdən Qur'anı, dini biz götürmüşük. Bu bizdədir, sizdə deyil. Yəni, sən danışansansa, bu şeylərdən danış. Sən danış, Risaləmdə yazdığım və dərslərimdə dərs olaraq keçdiyim hədis elmindən. Yəni, şiyə məzhəbi hədis elmi məsələsində bərbat vəziyyətdədir. Kifayətdir ki, açıb baxasız şiənin rizal kitablarına, anarxiya. Bir alimin dediyi söz, başqa bir alimin dediyi sözlə üst-üstə gəlmir. Ən güclü ravilərimiz əhlbeyt imamlar tərəfindən tənə edilib, lənətlənib, yalançılıqda ittiham edilib. Sən bundan danış. Danış zürarədən. Hansı ki, Əhlibeyt imamlarından minlərlə hədis nəql edib. O zürara ki, bütün alimlər biz onu ittifaqla ən dəyərli şiyə rafisi hesab edir. Ən dəyərli şiyə rafisi. Zürara İbn Əyyub. Ən dəyərli şiyə rafisidir bu sizin. Hansı ki, Kəşşi ricalında 100 42-ci səhifədə deyir ki, Zürarə İbn Əyun gəlir Cafər Sadiqə bir sual verir o namazda təşəhhüd barədə. Və İmam Cafər Sadiq ona cavab verir. Nə isə cavab deyəsən Zürarənin xoşuna gəlmir. Və İmam Cafər Sadiqin yanından çıxanda imamın saqqalına yel buraxır. Çox üzr istəyirəm. Zürarə imamın saqqalına səsli yel buraxır. Yəni budur sizin ən dəyərli raviviniz və əhl-i beytə olan hörmətiniz. Sən bundan danış. Sən danış ki, Şiyə məzhəbində ən güclü hədis alimi olan və ya ən güclü hədis alimlərindən biri olan Hur'amili və ya Yusuf Əl-Bəhrani və Əl-Bəhrani hairi və qeyrləri nələr deyir? Hansı ki, Hur'amili e deyir ki, əgər biz bizdə olan hədisləri, yəni hədis elminin qaydalara əsasında yəni araşdırırsaq, yəni hamısı zəif çıxacaq. Və qadir deyir ki, yəni bizdə bəzi alimlər ki, iddia edirlər bu hədis səhihdir, bu hədis zəifdir. Niyə görə? Ona görə ki, bu hədis məchuldur, bu hədis məchul deyil, bu hədis e, ravi doğru danışandır, bu ravi e, doğru danışan deyil. Qur'amili deyir ki, bunlar hamısı deyir, boş şeylərdir, qeyri-həqiqi söhbətlərdir. Bizdə deyir, belə bir şey olmuyub. Və bütün ravilərimiz, yəni bərvad gündədir, Yəni, bir ravi üzərində demək olar ki, ittifak yoxdur. Nadir halda bir ravinin tam ittifakla adil olduğu bəyan ola bilər bizə və s. və ilə axır. Yəni, bu, mən bu məsələləri Risaləmdə, Səqələyin Risaləsinin axırlarında qeyd eləmişəm. Sən bu məsələlərdən danış. Sən danış bu gün şiyə məzhəbinin düşdüyü şirk bəlasından, qəbirlərə ibadət etməsindən, sən bundan danış. Sən bundan danış ki, bugün bir şiyə övladı olanda övladına ad qoyur ki, Abdul Hüseyin, Abdullah, Allahın qulu əvəzinə Abdul Hüseyin, Hüseynin qulu, Abdul Ali, Alinin qulu, Sən danış şiyələrin Allah, Məhəmməd, Ya Ali şuarından, hansı ki, xristiyanların ata, oğul, müqəddəs ruh üçlüyünə oxşuyur. Hələ eyni şeydir. Onlardan əxsləmsiz, götürmüsüz. Subhanallah, sən bu şeylərdən danış. Hansı ki, Allah Azza və Cəllə buyurur, İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah ona şirk qoşulmasını bağışlamayacaq. Bağışlamaz. Şirkdən başqa günahları istədiyini əhv eləyər. İnnehu men yushrik billah faqad harramallahu alayhi'l cennə. Kim Allaha şərik qoşsa, Allah ona cənnəti haram eləyib. Sən bundan danış. Bundan danış ki, Şeyh Xomeyni Kəşfül Əsrar kitabında deyir ki, ağacdan, daşdan yardım diləmək bizim məhzəbə görə şirk sayılmır. Ağacdan, daşdan mədət ummaq. Nə var, nə var? O ağacdan, daşdan yardım diləyən, onu Allah bilib yardım diləmir deyə. Subhanallah, bu qayda ilə bütün Məkkə müşrikləri müvahiddir. Bütün Məkkə müşrikləri. Çünki onların heç birisi ibadət etdiklərini Allah bilib onları ibadət etmirdilər. Necə ki, Zumar surəsi 3-cü ayə. Gel oxu. Onlar ibadət etdikləri bütləri Allaha yaxınlaşdıracaq vasitələr bilib ibadət edirdilər. Məqsəd Allah idi. Necə? Bugün siz. Sən bu şeylərdən danış cavab verən bu məsələlərə cavab versin. Və mövzunu çox uzatmıram. Əslində danışılacaq çox şeylər var. Ola bilsin, vaxt tapsan, vaxt eləsən, onun başqa iddialarına da Allahın izni ilə geniş cavab verəcəm. Doğrusunu Allah bilir, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته